بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi o'tgan darslarni qisqacha eslatib o'tmoqchiman avvalgi darslarimizda haqni ahamiyati haqni ma'nosi ya'ni o'z ichiga olgan ma'nolar haqida va haqni sifatlari haqida dars qilib o'tdik va haqni o'nta sifatiga to'xtalib o'tdik inshaalloh bugungi darsimizda haqni haq ekanligiga alomat bo'lib turadigan belgi bo'lib turadigan ishora bo'lib turadigan masalalar haqida suhbatlashamiz alloh subhanahu va taolo haqni bilishlikni oson qilib qo'ydi avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek haqni o'zini sifatlari bor botildan ajratib turadigan sifatlari bor va xuddi shuningdek inson haqni bilganligiga va haqni topganligiga ishora qiladigan ayrim bir alomatlar bor belgilar bor xuddi shu kema qirg'oqqa yaqinlashganda nima bo'ladi moyak deb qo'yiladi shu moyak ishora qilib berib turgandaqa haqni ham inson topganligiga ishora qilib turadigan ayrim bir alomatlar bor belgilar bor mana shular haqida inshaalloh suhbatlashamiz lekin inson agar haqni sifatlarini bilsayu haqni belgilari unga ko'rinsa ham lekin agar inson o'zi haqni iroda qilmagan bo'lsa u haqni topolmaydi garchi ko'z oldida yorqin xuddi quyosh kabi ochiq yorqin bo'lib turgan bo'lsa ham lekin agar inson haqni o'zi iroda qilmayotgan bo'lsa mana bu belgilarni ko'rsa ham ko'rmaganga oladi o'zini shoir aytgandek val haqqu ablaju law yabghuna hayhata yubsiru man fi nadirayhi ama haq shunday bir yorqin ochiqki agar uni ko'rishlikni xohlasalar ochiq agar ko'rishlikni xohlamasalar esa hayhata yubsiru man fi nadirayhi ama hayhotki ikki ko'zida ko'rlik bo'lgan bu yerdagi ko'rlikdan murod qalb basirati ko'r bo'lgan odam esa mana bu haqiqatni sifatlarini va belgilarini ko'rolmaydi alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadiki ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون agar biz ularga farishtalarni tushirsak va ularga o'liklar gapiradigan bo'lsalar va hasharuna alayhim kulla shayin qubula va ularga hamma narsani ro'paralariga oldilariga tiriltirib olib kelsak to'plasak insonlaru jinlaru hayvonlaru barcha narsalarni qayta tiriltirib ko'z oldilariga olib kelib qo'yadigan bo'lsak ham ular iymon keltirmaslar illa yashaalloh magar alloh xohlasalar iymon keltiradi qarang shuncha hujjatlar qoim bo'lsa ham lekin iymon keltirmaslar haqni xohlamaydigan bo'lsalar lekin ularni ko'plari johildirlar bilmaslar deydi boshqa oyat karimada esa alloh taolo aytadiki laqalu innama sukkirat absoruna bal nahnu qawmun mashhurun agar biz ularga osmondan bir eshik ochsak-u va ular ana shu eshikdan osmonga chiqsalar ya'ni chiqib tushsalar qarang alloh taoloni haqni bildirishlikdagi mo'jizasini qarang bularga agar biz shunday ochib qo'yadigan bo'lsak ham osmondan bitta eshik ochib qo'yib osmonga chiqib tushadigan bo'lsalar ham laqalu innama sukkirat absoruna aytishadiki bizni ko'zlarimiz bog'lanib qolgan bal nahnu qavmun mashhurun balki biz sehrlangan bir qavmmiz ya'ni bu bir tabiatdan bir shunaqa bo'layotgan bo'lishligi mumkin lekin bu mo'jiza emas bu haqqa dalolat qiladigan narsa emas deb turib biz sehrlanib qolganmiz deb turib rad qiladi ya'ni inson haqni xohlasagina haqni sifatlarini ko'ra oladi haqni iroda qilsagina haqni belgilarini haqqa ishora qiladigan alomatlarni his qila oladi agar haqni xohlamaydigan bo'lsa mana bu belgilar ko'z oldida turgan bo'lsa ham mana bu narsalarni ko'rmaydi o'zi odatda haqni ko'rishlikdan haqni bilishlikdan nima narsa to'sadi desa eng birinchi o'rinda havoyi nafs to'sadi havoyi nafsga beriladigan bo'lsa inson haqni haqligini bilolmaydi haqqa dalolat qiladigan alomatlarni ko'rolmaydi ikkinchisi haqni inson bilolmasligini sabablaridan biri botil ahlini haqqa qarshi tashlayotgan shubhalari tufaylik ba'zilar haqini bilolmay qoladi ya'ni botil ahli doim nima qiladi haqqa qarshi urushadi xoh askariy urush bo'lsin xoh fikriy urush bo'lsin xoh siyosiy urush bo'lsin qanaqa urush bo'lsa ham urushlarni hammasini qiladi haqqa qarshi urushadi va natijada ayrim odamlar haqni bilolmaydi hali oyat karimada kelgandek bal makrul layli va nahar kechayu kunduz makr kechayu kunduz makr qilib turadi ular natijada ayrim insonlar haqini bilolmaydi alloh taolo karimada aytgandek yasudduna an va yabghunaha iwaja alloh taoloning yo'lidan to'sadilar va uni qing'ir qiyshiq qilishlikni xohlaydilar deydi alloh taoloning yo'lidan burishlikni xohlaydilar odamlar deydi mana shu natijasida ko'pchilik odamlar haqni ko'rolmasligi mumkin Xolid ibn Validdan ham so'rashgan ekan. Nimaga kech islomga kirgansiz? Ya'ni islomga qarshi urushgan bilasizlar Xolid ibn Valid boshida. Bu islomga kirishligi juda ham kechikkan. Juda ham kech islomga kirgan. so'raganda aytgan ekanki biz shunday bir kishilarni bilardik biz ularni aqllarini tog'larchalik deb bilardik shundaqa katta bir aqlli insonlar deb turib bilardik mana shu odamlar bizni haqni ko'rishlikdan to'sib qo'ygan shu sababdan islomga kirishligim kechikkan deb turib aytgan haqiqatdan ba'zida shunaqa botil ahllari odamlarga nima bo'lib ko'riladi bular oppoq bo'lib ko'rinadi to'g'ri bo'lib ko'rinadi aqlli bo'lib ko'rinadi mana shular to'g'ri yo'l deb turib o'ylab qoladi va natijada inson haqni bilolmaydi jihodni maqsadlaridan biri ham shuki birodarlar shu botil ahli tashiyotgan shubhalarni shaklarni jihod yo'qib tashlaydi alloh taolo oyat karimida aytadiki qotiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna dinu kulluhu lillah ularga qarshi urushinglar toki fitna bo'lmasin ha fitna bo'lmasin va din xolis Alloh uchun bo'lsin fitna bo'lmasin degan nima degani shirk bo'lmasin kufr bo'lmasin degan to'g'rimi endi savol tug'iladi musulmonlar agar biror bir yurtni fath qilishadigan bo'lsa ana shu joyda o'zi nasroniylar yoki yahudiylar bo'layotgan bo'lsa ahli kitoblar bo'layotgan bo'lsa jizya to'lab yashaymiz bizni tinch qo'yinglar desa bo'ladimi kufr turibdiyu lekin fath qilgan joylar qanday tushunamiz bu oyatni to kufr bo'lmasin deb turib aytilyapti oyatda shirk bo'lmasin ya'ni fitnadan bo'ladi kufr va shirk musulmonlar hukmron bo'ladi to'g'rimi musulmonlar hukmron bo'ladi hukm allohniki bugungacha jang qilinadi lekin ayrim mushriklar yoki yoki kofirlar u joyda jizya to'lab yashaydigan bo'lsa yashaveradi chunki dinga kirgizishlikda majburlashlik yo'q qachon kufr va shirk fitnaga aylanadi qachonki ular hukmron bo'ladigan bo'lsa fitnani yoyadi tushundinglarmi masala kufr va shirkni nimasini sultonligini olib tashlashlik va qur'on sultonligini olib kelishlik mana shu sultonlik ketadigan bo'lsa ya'ni kufr sultonligi ketadigan bo'lsa botil ahlini haq ahliga tashlaydigan shubhalari haqdan to'sadigan shubhalari hammasi yo'qqa chiqadi shubhalar hammasi yo'qotiladida va odamlarga ochiq qalblariga haqiqat nima qilinadi xitob qilinadi va natijada odamlar xohlasa bu haqni qabul qiladi islomni xohlasalar qabul qilmaydi shu jizya to'lab yashayveradi jihodni maqsadi shu mana shu botilni nima qilib tashlashlik buzib tashlashlik islom da'vatiga qarshisiga qurib qo'yilgan mana bu devorlarni nima qiladi jihod buzib tashlaydi mana shu jihodni maqsadi demak birodarlar mavzuga qaytamiz haqni haq ekanligiga dalolat qiladigan ayrim bir belgilar ayrim bir alomatlar bor mana shu alomatlarni eng birinchisi birodarlar inshirohu sodir ana shu haqqa ko'ngilni ochilishligi qalbni ochilishligi insonni ko'ksi ana shu haqni eshitganda keng bo'lishligi mana shu haqni alomatlaridan biri birodarlar alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki afaman sharahallohu sadrahu lil fa huwa ala nurin min robbih olloh ko'ksini islomga keng qilib ochib qo'ygan shaxs o'z robbisidan bo'lgan nurda emasmi deydi ya'ni haqqa qalbni ochilishligi birodarlar qalbni ochilishligi deganda birodarlar ana shu haqni eshitgan paytda qanoat hosil qiladi tamomiy qanoat hosil qiladi va haqqa nima qiladi tortiladi haq uni tortadi haqni bir jozibasi bor joziba degan tortish degani haq uni o'ziga tortadi va qalbi xotirjam bo'ladi mana shu narsani xohlaydi mana shu haqni belgilaridan biri birodarlar ulamolar aytgandek inshirohu bidayatul hidoya qalbni ochilishligi hidoyatni boshlanishligidir deydi qalbingiz ochildimi bilingki mana shu hidoyatni nimasi bo'lyapti boshlanishligi bo'lyapti alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki kimni olloh hidoyat qilishlikni xohlasa uni ko'ksini islomga ochib qo'yadi ya'ni u hidoyat topmoqchi bo'lgan odam haqni topgan odam birinchi bo'lib qalbi ochiladi qalbi xotirjam bo'ladi shu haqni eshitganda boshqa oyat karimada esa alloh taolo aytadiki va lekin Alloh sizlarga iymonni mahbub qildi ya'ni iymonni suyukli qilib qo'ydi hidoyatda haqni suyukli qilib qo'ydi va zayyanahu fi qulubikum va qalblaringizda iymonni zinatli qilib qo'ydi haq mana shunday haqni eshitganingizda qalb nima bo'ladi ochiladi inshaalloh sodir birodarlar qalbni haqqi ochilishligi bu birgina moyil bo'lishlik emas bu moyil bo'lishlikdan ham ko'ra kattaroq bo'lgan narsa chunki ba'zi inson nima ma'siyatga gunohga ham qalbi moyil bo'lib qolishligi mumkin Va lekin bu ya'ni inshirohu sadr emas inshirohu sadr bundan ham ko'ra kengroq bo'lgan narsa ya'ni to'liq nima qiladi qanoat hosil qiladi va qalbi xotirjam bo'ladi muaviya roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda keladi buni ibn mojja o'zini e, sunanlarida keltirgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki al xayru ada va sharru lajaja deydi yaxshilik odatdir ya'ni odatdir degani ya'ni qalbga oson botadi ya'ni qalb mana bu narsani xohlaydi yaxshilikni haqiqatni talab qiladi chunki alloh taolo odamlarni fitratda yaratgan avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdekki haqqi nima bo'ladi qalb moyil bo'ladi va sharru lajaja yomonlik esa tebranishdir lajaja deb turib o'zi aslida lajajatul qalb deydi qalbni dukkullashi deydi o'zi aslida lajaja degan dukkullash degan gunohni inson ko'rganda nohaqlikda qalb nima bo'ladi xotirjam bo'lmaydi dukillaydi qalb ya'ni undan yiroqlashgisi keladi lekin yaxshilik esa bu odat ya'ni qalbga shunday silliq botib ketadi haq ya'ni garchi inson haqiqatni ba'zi tafsilotlarini bilmasa ham u inshirohu sodir degani birodarlar ya'ni qalbni ochilishligi degani ko'ngilni yonboshishligi degani birodarlar garchi inson haqni tamomiy tafsiloti bilan bilmasa ham va lekin uni bir juzini eshitgan paytda bir qismini eshitgan paytda nima qiladi mana shu narsaga ochilib qoladi ya'ni tamomiy uni haqiqatni haq ekanligini shu o'nta sifatlari bilan bilmasa ham lekin bir qismini eshitadigan bo'lsa ham qalb ochiladi mana shu ana shu haqni haq ekanligiga dalil bo'ladi bunga misollardan mana abu bakr roziyallohu anhu murtadlarga qarshi va zakotni man qilganlarga qarshi jang qiladi urushadi mana shu masala o'rtaga tashlanganda ko'pchilik sahobalar qo'llamaydi hatto umar roziyallohu anhu qarshi chiqadi la ilaha illalloh degan odamlarni qanday qilib ularni o'ldirasiz ularga qarshi urushasiz deb turib qarshi chiqadi mana bu narsaga umar roziyallohu anhu shunda qattiq turadiki aytadiki vallohi namoz bilan zakotni o'rtasini ajratgan odamni men nima qilaman deydi unga unga qarshi urushaman deydi illa bi haqqiha degan hadis bor shu magana o'zini haqqi bilan degan hadis borki shu jang qilishlik masalasida bular molni haqqini ado qilmayapti ya'ni zakotni bermayapti deb turib ularga qarshi urush ochadi qattiq turadi shu narsada shunda umar roziyallohu anhu aytadiki favallohi ma huwa illa an qad sharahallohu sadra abu bakr araftu annahu haq olloh abu bakrni qalbini mana shu narsaga ochganligini bilganimda men bildimki ana shu narsani haq ekanligini ko'ryapsizmi ya'ni ahli haqni haq ahlini qalbini ochilgan narsani dalil qilib kelib turib ana shu narsani to'g'ri haq ekanligiga umar roziyallohu anhu dalil qilyapti abu Bakrning qalbi mana shu narsaga ochilganligini bilganimda men bildimki u narsa haq ekanligini bildim yana bunga misollardan umar roziyallohu anhuni qissalari bunda endi aksi bo'ladi yamoma jangida murtadlarga qarshi bo'lgan janglarda ko'p hofizi qur'on sahobalar qur'onni hifz qilgan sahobalar shahid bo'lib ketadi shunda umar roziyallohu anhu abu bakr roziyallohu anhuga qur'onni jamlashlikni taklifi bilan chiqadi ya'ni qur'onni shu bir qog'ozga yoki bir daraxtni po'stiga yoki bir teriga jamlashlikni taklifi bilan chiqadi abu bakr roziyallohu anhu mana bu narsani avvaliga qabul qilmaydi aytadiki bu qanday qilamiz deydi rasulullohni davrida bu narsa bo'lmaganku deydi hatto umar roziyallohu anhu qayta qayta murojaat qilaveradi qayta qayta murojaat qilaveradi shu narsa bilan kelaveradi abu bakr roziyallohu anhuni oldiga to abu bakr roziyallohu anhu mana shu narsaga qanoat hosil qiladi nimaga chunki voqelik shu narsani talab qilyapti ahli qur'onlar shahid bo'lib ketyapti yamomada juda ham ko'p ahli qur'on bo'lgan sahobalar shahid bo'lib ketadi chunki safni boshida qorilar bo'lgan sahobalarni qorilari bo'lgan eng shijoatlilari safni eng boshlarida sahobalarni qorilari bo'lgan hozirga kelib xilofi bo'lib qoldi subhanalloh eng qorilari degani o'zi aslida eng ilmlilari degani bir kun e, shu bir hadisni dadamdan so'rab qoldim otamdan shofiy mazhabida qur'onni ko'p yodlagan odam imomlikka o'tadi chunki hadisni zohiri shu narsaga dalolat qiladi aqroukum deb keladi eng qur'onni ko'p o'qiganinglar imomlikka o'tsin degan hadis bor hanafiy mazhabida esa namozni mukammalroq biladigan namozni yaxshi biladigan ilmliroq odam imomlikka o'tadi keyin men so'radim dadamni Dadam nimaga abu hanifa mazhabida bunaqa bu hadisni zohiri shunga dalolat qilyaptiki ilmli emas qur'onni yaxshiroq biladigan o'tsa o'tsin deyilyapti desam dadam shunaqa bir javob bergan haligacha esimda shu javob nabiy sollallohu alayhi vasallamni davrida qur'onni eng ko'p yodlagan sahoba bu eng ilmli sahoba bo'lgan hozirgi qorilarga o'xshab emas degan hozirgi qorilar ayrimlari nima namozni ahkomlarini bilmaydi namozni buzadigan bir amalni qiladi bilmaydi namoz buzib qo'yganlik shuning uchun hanafiy mazhabida ilmliroq bo'lgan odam o'tadi namozda ahkomlarni yaxshiroq biladigan odam o'tadi deb turib tushuntirgan Shunda bilgandimki sahobalarni davridagi qur'onni eng ko'p yodlaganlari bu sahobalarni ichidagi eng ilmlilari hisoblangan ya'ni yamoma jangida ahli qur'onlarni shahid bo'lishligi mana bu ichidagi oddiy qur'on yodlagan deb o'ylamaylik balki eng ilmlilardan bo'lib ketgan shahid bo'lib ketgan mana shu taklif bilan chiqqanda oxir abu bakr roziyallohu anhu qanoat hosil qiladida va sahobalarning ichida qur'onni yaxshi yodlagan yaxshi bilgan sahobalardan biri zayd ibn sobitni chaqirib turib ikkalalari qur'onni jamlashlikni taklif qiladi abu bakr roziyallohu anhu bilan umar roziyallohu anhu shunda zayd ibn sobit ham avvaliga mana bu narsani qabul qilmaydi aytadiki qanday qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan ishni qilmoqchisizlar deydi shunda abu bakr roziyallohu anhu qayta qayta aytadiki to zayd ibn sobitni ham qalbi shu mana shu narsaga ochiladi abu bakr roziyallohu anhu so'zini keltiradiki zayd ibn sobit menga abu bakr shunday dedi فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر menga umar murojaat qilishlikda davom etdiki to olloh meni qalbimni mana shu narsaga ochdi va umar ko'rgan narsani ko'rdim ya'ni umar xohlagan narsani men ham xohladim va zayd ibn sobit ham aytadiki abu bakr bilan umar menga murojaat qilishlik davom etdi hatto olloh ularni qalbini ochgan narsaga meni qalbimni ochib qo'ydi deydi mana bu rivoyatni imom buxoriy o'zini jomi shohlarida keltirganlar endi savol tug'ilishligi mumkinki ba'zi aqlli odamlar ongli odamlar hatto ayrim ilmli odamlar nimaga haq kelganda haqni olmaydi nimaga haqni rad qilib turadi nimaga botil taraf bo'ladi botilni himoya qiladi mana bularni shunaqa bir ongli bo'lsa aqlli bo'lsa bularni qalbi shu haqqa ochilmaganmi desa boya aytib o'tganimizdek birodarlar ba'zida havoyi nafs haqdan nima qiladi to'sib qo'yadi va ba'zida mol dunyo sabab bo'ladi va ba'zida mansab sabab bo'ladi va ba'zida kibr sabab bo'ladi alloh taolo oyat karimada aytadiki fir'avn haqida وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا o'zlari aniq bilib tursalar ham zulm bilan va kibr bilan ya'ni zulm tufayli va kibr tufayli uni inkor qildilar ya'ni alloh taoloni mo'jizalarini muso alayhissalom olib kelgan haqni o'zlari bilib tursa ham ya'ni fir'avn bilgan u narsani haq ekanligini bilsa ham nima qildi kibr bilan va zulm bilan nima qildi bu narsani inkor qildi alloh taolo boshqa oyat karimada aytadiki ular sizni yolg'onchiga chiqarmaydilar deydi ya'ni ular sizni qalblarida biladi rostgo'y ekanligi sodiq ekanligingizni bilishadi va lekin zolimlar ollohning oyatlarini inkor qiladilar deydi ya'ni fir'avn shundaylam muso alayhissalom kelsa mana misr hamma mulk saltanat senga deb turib tashlab ketmasin to'g'rimi mana bu mansabdan mana bu mulk saltanatdan voz kechishlik qiyin edi tarixda ayrim ruhbonlarni ahborlarni ya'ni rohiblar va yahudlarni ilmlilarini haqni tan olishlikdan man qilgan narsa ham shu bo'lgan chunki ular mana shu rohibliklari bilan ahborliklari bilan odamlarning ichida mansab qozonishgan va mana shu narsani orqasidan bular tirikchilik qilishgan mol dunyo topishgan mana shu agar ular haqqa ergashsalar ular oddiy musulmonlarni bir avomiga aylanib qoladi hech qanaqa ularni mansabi bo'lmaydi hech qanaqa mana bu narsasi orqasidan ya'ni botillarni orqasidan mol dunyo topolmay qoladi mana shu narsadan voz kechishlikdan qo'rqib ular haqni qabul qilishmagan endi haq ahllari ayrimlar shikoyat qilishligi mumkin Ashli mumkinki haqdamiz bilamiz lekin aytilyaptiki bu yerda qalb nima bo'ladi ochiladi qalb ne keng bo'ladi haqqa deyilyapti lekin ba'zida bizlarga g'am tashvishlar keladi. haqda yurgan paytimizda g'am keladi masalan xususan yangi moskara kelgan birodarlarda mana bu narsa bo'ladiki ba'zida g'am kirib qoladi birodarlar e, bu odatiy bir holat ya'ni bir inson o'tirib turib birdaniga tursa nima bo'ladi tizzalari uyushadimi oyoqlari uyushadimi xuddi shunga o'xshab yoki qorong'ida turgan odam birdaniga yorug'likka chiqsa nima bo'ladi ko'zi qamashadi xuddi shunga o'xshab turib shunaqa bir ma'siyatli joylardan birdaniga ahli haqni orasiga kirib qolishlik ozgina bir qiyinchilikni paydo qilishligi mumkin o'rganishlik uchun to va qalb g'am bosib qoladi mana bu g'am nimadan desa bu o'zi aslan haqdagi g'amdan emas birodarlar ayrim birodarlarga g'am kirib qolgan bu g'am bu haqqa ergashganinglar yoki haq yo'ldaliginglar uchun bu g'am kirib qolmagan mana bu g'am birodarlar botil ahlini shubhalari ko'payib ketganligidan va ayrim mana shu haqni tushunmaydigan odamlarni yaqinlarimizni sababidan bo'ladi ya'ni haqni tushunmasligidan nima bo'lamiz siqilamiz mana bu narsa nabiy sollallohu alayhi vasallamda ham bo'lgan alloh taolo karimada aytadiki biz bilamiz sizni dilingiz siqilyapti ya'ni qalbingiz ko'ksingiz torayapti diq degan tor degan torayaptiki bima yaqulu ular aytayotgan gaplardan nabiy sollallohu alayhi vasallam siqilingan nimaga haqdan siqilinmagan balki haqni rad qilayotganliklari uchun haqni tushunmayotganlari uchun nima qilingan nabiy sallallohu alayhi vasallam siqilganlar demak mana bu qalbni siqilishligi birodarlar bu haqni inson bilganligi haqqa ergashganligidan emas balki botil ahlini shubhalari ko'payib ketganligi va ayrim odamlar haqni tushunmasdan oyoq tirab turib olganligidan ba'zida haq ahlini bo'lib qolishligi mumkin qalbiga bir siqilish kirib qolishligi mumkin ikkinchi belgisi birodarlar haqqa ummatni ichidagi odamlarni ichidagi eng yaxshilari jamlanadi eng yaxshi odamlar haqqa jamlanadi eng yomon odamlar esa botilga jamlanadi xuddi qur'on haqmi qur'on haq qur'onga kim jamlandi musulmonlar jamlandi to'g'rimi musulmonlar jamlandi va ayrim ahli kitoblarni ichidagi odamlar jamlandi nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida ayrimlar islomga kirdi chunki ular haqni iroda qilgan edi haq kelgan paytda qur'onga jamlanishdi musulmon bo'lishdi alloh taolo karimada aytadiki haqni bilganliklari sababli ularni ko'zlaridan yosh oqadi deydi ya'ni ayrim ruhbonlar haqni bilganda haqni eshitganda ko'zlaridan yosh oqib islomga nima qilishdi kirishdi chunki bularda yaxshilik bor deydi yaxshilar haqqa nima qiladi jamlanadi uchinchi alomati birodarlar xuddi hozir haqqa ummatni ichidagi en jamlangandaqa eng afzallari jamlangandaqa haqqa qarshi ahli botil jamlanadi alloh taolo karimada aytadiki kazalika ja'alna likulli nabiyin aduwwan minal mujrimin biz xuddi shuningdek har bitta payg'ambari uchun jinoyatchilardan dushman qildik ya'ni har bitta payg'ambarni nimasi bo'lgan payg'ambarga dushmanlik qiladigan dushmanlari bo'lgan haqda birodarlar botil ahli jamlanadi qarshisiga valoqat ibn navfal nima degandi nabiy sollallohu alayhi vasallamga birinchi vahiy kelganda hadicha onamiz amakilari varoqat ibn navfalni oldiga olib borganda varoqat ibn navfal aytgandiki ey muhammad sen olib kelgan narsa bilan kim kelgan bo'lsa illa udi unga qarshi dushmanchilik qilingan degan qavming seni chiqarib yuborganda men seni oldingda yosh yigit bo'lsam senga yordam berardim degan gapni aytganlar shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam ta'jublanganlar. ava muhrijiya qavmi meni qavmim chiqarib tashlaydimi deb ta'jublanganlar. ya'ni qavmida qanaqa bir buyuk makonatga ega bo'lganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam sodiqul amin omonatgo'y sodiq deb sifatlanganlar lekin shunga qaramasdan nabiy sollallohu alayhi vasallam olib kelgan haq ya'ni unga albatta dushmanchilik bo'ladi va albatta haq ahli botil ahlini ichidan chiqarilib tashlaydi ba'zida uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam g'ariblarni sifatlaganda bir hadislarda g'ariblar kimlar deganda nuzzauna minal qabail qabilalardan sug'urilib kelgan odamlardir deydi sug'urilib kelib bir joyga to'planib qolgan odamlardir mujohidlar mana shunga misol bo'ladi ya'ni o'z qavmini ichiga sig'maydi nima bo'ladi u joydan bu joydan kelib hammasi sug'urilib kelib bitta joyga nima bo'lib qoladi jamlanib qoladi to'planib qoladi mana shularni nabiy sallallohu alayhi vasallam g'ariblar deb turib aytganlar takbir allohu akbar mana shu narsani biz yaxshi bilishligimiz kerak ya'ni birodarlar ya'ni botil ahli islomga qarshi albatta nima qiladi jamlanadi va mana shu narsaga biz tayyor bo'lishligimiz kerak to'rtinchi birodarlar haqni belgilaridan alomatlaridan biri haq birodarlar oliylashadi yuksaklashadi botil esa tubanga ketadi doim haq oliylashadi degani kuchayadi kuchayadi degani faqatgina moddiy kuchayishlik emas birodarlar haq borgan sari quvvati oshadi hujjati bilan kuchi bilan kuchayib boraveradi haq lekin botil esa zaiflashib boraveradi mana ko'z oldimizdagi yorqin misollardan biri kommunizm nima bo'ldi shuncha bir katta bir davlat sssr davlati bu fikr kommunizm fikri nima bo'lib ketdi yo'q bo'lib ketdi birodarlar ayrim davlatlarda hozirgacha boru lekin zaiflashib yo'q bo'lib ketdi mana bu fikr demokratiya nima bo'lyapti hozirgi paytda zaiflashib boryaptimi kofirlarni tuzumlari bir biriga xilof chiqib zaiflashib boryaptimi va shuni muqobilida haq oliy bo'lyaptimi birodarlar odamlarni fikrlari ochilyaptimi ochilyapti haq ahli kuchayyaptimi haq ahli kuchayyapti haq doim oliy bo'ladi birodarlar kuchayib boraveradi hatto agar moddiy jihatdan zaiflashib borsa ham va lekin ma'naviy jihatdan haq kuchayib boraveradi yana haqni alomatlaridan birodarlar haq birodarlar fitratga muvofiq bo'ladi avvalgi darslarimizda aytganimizdek haqni bilishlik bu fitratni bilishlik degani haqqa qaytgan odam bu o'zi asl fitratiga olloh yaratgan asl tabiatga qaytdi degani haq birodarlar bunday qaraganingizda uni siz hatto ilmli bo'lmasangiz ham inson tabiatan fitratan mana bu haqni nima qiladi biladi agar bu fitrati buzilinmagan bo'lsa hadisda kelgandek bola fitrati tug'iladi ota onasi yahudiy qiladi yo nasroniy qiladi yoki majusiy qiladi deb aytganlar ya'ni yahudiylar nasroniylar majusiylar yoki boshqa bir buzuq fikrlar bilan buzilinmagan bo'lsa fitrat unda inson nima fitrati bilan haqni o'zi topadi topoladi haqni chunki haq bu hozir aytib o'tganimdek fitrat bilan haq bir biriga muvofiq kelgan narsa arobiylardan biri haqni topdi haqni topganligini sababini bir baytida keltiradi bu baytni e, ma'nosini aytaman safarga chiqqanda bir butni ko'radi bu but yerda yotgan bular haligi butga tulki kelib ana shu butni boshiga bavul qilib yuboradi siyveradi ya'ni shunda aytadiki boshiga tulkilar siyadigan bu rob deydi bu rob emas deydi men deydi g'olib bo'lgan barcha narsadan ustun bo'lgan zotga barcha narsani yaratguvchisiga iymon keltirdim deydi ya'ni mana bu narsa fitrat qanday qabul qiladi masalan haq nima narsalarga chaqiradi masalan fitratdan deb hadisda kelgan tirnoq olishlik harom tuklarni olishlik sunnat qilishlik yuvinishlik mana bu narsalar fitratdan to'g'rimi endi bir nimani olib kelib qo'yaman six deydiyu Sihlar. ular bilsanglar yuvinmaydi umuman yuvinmaydi va tirnoqlarni olmaydi tirnoqlarni o'stirishadi va soch soqollarni olmaydi ha harom tuklarni ham olmaydi endi umuman hali islomni ham bilmaydigan umuman bir odamni olib kelib turib hech narsadan xabari yo'q bo'lgan odam mana bu sih mana bu dini shunaqa mana bu islom dini bu poklik dini qaysi biri yaxshiroq desangiz qaysi birini tanlaydi fitrati sog'lom bo'lgan odam albatta poklikni tanlaydi tozalikni tanlaydi mana bu nasroniylar kofirlar mana bular ham yaqinda o'rgandi musulmonlardan cho'milishlik qanaqaligini yuvinishlik tozalanishlik andalusda kimni uyidan agar cho'miladigan hammom topib ana shuni o'ldiriladi u islomini yashirib yurgan musulmon deb turib chunki uni cho'miladigan hammomi bo'lishligi buni musulmonligiga kifoya edi o'sha andalusdagi malikalardan biri izabella faxrlanib aytgan ekan men hayotimda ikki marta yuvinganman deb tug'ilganda yuvilgan ekan keyin erga tekkanda yuvingan ekan keyin undan keyin yuvinmagan ekan o'lganda yuvingan uch marta o'zi aslan qarasangiz ikki marta yuvingan xolos chunki uchinchisi o'zidan emas eri qanaqa bo'lgan ekan fernando degan eri bo'lgan qanday bo'lgan ekan deb o'ylaysizda <laughs> qanday yashagan ekan deb yaqinda o'rgan hozirgacha ular hojatda tozalanmaydi kofirlar endi ayrim bir alomatlar borki odamlar mana shu narsani haqni alomati deb turib biladi belgisi deb biladi lekin bu haqni belgisi emas ulardan biri birodarlar ko'plik ya'ni ko'pchilik nima desa mana shu narsa haq deb turib bilib qolgan ko'pchilik odamlar lekin haq ko'pchilik bilan hal bo'lmaydi haqni haqligi ko'pchilik bilan bilinmaydi alloh taolay karimida aytadiki va in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah agar yerdagi ko'pchilik odamlarga itoat qiladigan bo'lsangiz siz alloh taolaning yo'lidan adashtiradi haq bu kitobi sunnatga muvofiq bo'lgan narsa boshqa oyat karimada esa vama aksarun nasi walau harasta bi garchi haris bo'lsangiz ham insonlarni ko'pi mo'min emasdir deydi mo'min bo'lmaydi deydi ya'ni ko'plik birodarlar haqqi alomat belgi degani emas bilaks gohida ko'plik bu zalolatni nimasi bo'ladi alomati bo'ladi chunki alloh taolo karim aytyaptiki yerdagi insonlarni ko'pchiligi agar itoat qiladigan bo'lsa sizni alloh taoloni yo'lidan adashtiradi bitta bo'lsangiz ham ikkita bo'lsangiz ham haqda bo'ladigan bo'lsangiz mana shu haq birodar hadisda keladi payg'ambar keladi qiyomatda u bilan birga ikkita kishi keladi ya'ni ko'pchilik ergashmagan payg'ambar faqatgina ikkita shaxs ergashgan yana payg'ambar keladi u bilan birga bitta shaxs keladi xolos bitta odam iymon keltirgan yana payg'ambar keladi o'zi yolg'iz keladi hech kim ergashmagan bo'ladi ko'pchilik birodarlar haq bilan botilni ajratishlikdagi mezon emas tarozi emas hozir aytib o'tganimdek ba'zida ozchilik mana bu narsa haqqa dalolat qiladi nabiy sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlaridek tubalil g'uroba g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar ular kimlar deganda unasun solihun fi unasi suin kathir man yuti'uhum. ular solih kishilarki ko'p yomon kishilarning orasida ularga osiy bo'ladiganlar ularga itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proqdir deydi yani ularni yo'lini tutmaganlar ularga itoat qiladiganlardan ko'ra ko'proqdir deydi botil ahli ko'proqdir deydi bada al islamu g'ariban va sayaud g'ariban kama bada dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam islom g'ariblik bilan boshlandi va yana qanday boshlangan bo'lsa yana g'ariblikka qaytadi dedi ko'pchilikni fikri birodarlar bu haqni bilishlikdagi tarozi emas bu demokratlarda shu narsa asos qilib olingan ko'pchilik nima desa shu demokratiyani o'zi asoslari bor birinchisi fikr erkinligi inson xohlaganini fikrlasa bo'laveradi ikkinchisi din erkinligi xohlagan din bilan dinlansa bo'laveradi jins erkinligi ya'ni jins erkinligida erkak kishi erkak kishiga uylanib ketsa bo'ladi ayol kishi ayol kishiga uylansa bo'ladi itga ham uylansa bo'ladi xohlaganini qiladi bu o'zini jinsi o'zini jismi xohlaganini qiladi deydi va nima so'z erkinligi deydi inson xohlagan narsani gapirsa bo'ladi deydi demokratiyani asoslari islomdachi inson xohlagancha fikr yuritmaydi xohlagancha botil fikrlarda masalan alloh taolo qanaqa ekan deb turib bu narsa haqida fikr yuritmaydi islom man qiladi bu narsani xohlagan gapini gapirmaydi xohlagan amalini qilmaydi xohlaganiga uylanib keta olmaydi. mana bu narsalarni islom nima qilib qo'ygan chegaralab qo'ygan ramkalab qo'ygan va mana shu narsalarni amalga oshirishlikda kimi fikriga suyanadi demokratlarda odamlarni fikriga suyanadi ko'pchilik nima desa shu ko'pchilik agar erkak erkak uylansa oladi desa bo'ldi erkak erkak uylanib oladi. ayol kishi itki uylansa oladi desa ko'pchilik oladi. Ko'pchilikning gapi gap bo'lib ketaveradi lekin birodarlar bilasizlar bilaylikki ko'pchilikning fikri ya'ni royul am deyiladi ommani fikri juda ham tez o'zgaradi botilga yetaklab ketishlik birodarlar juda ham tez odamlar. mana ommaviy axborotlar. Kechaginda bir narsani oq deb turishgan bugun chiqib yuborishib qora deyishyapti odamlar hammasi qora ekan qora ekan deydi. misrda bo'lgan voqealardan bittasi bir imom bo'lgan haqqa chaqiradigan odamlarga nasihat qiladigan dinni o'rgatadigan bir ahli ilm odam bo'lgan rosa odamlar yaxshi ko'rishgan shu odamni darslarini eshitgan ilmlaridan foydalanishgan keyin bir gazetada yozib chiqqan shu olim haqida bu olim o'zi mana bunaqa o'zi mana bunaqa manaqa manaqa manaqa buni manaqa manaqa ishlari bor deb turib haligi olimga qilmagan ishlarini tuhmat qilib nima qilishga nisbatlab chiqishgan gazetada shunda odamlar birpas o'zgarib qo'ying shu gazetani o'qib nahnu fakkarnahu musa tala fir'avn biz uni muso deb yurardik o'zi fir'avn ekanu bu deyishgan qarang darhol odamlarni fikri tez o'zgarib qo'ygan demokratlar shunaqa bir narsani qilmoqchi bo'lsa bir narsani yoymoqchi bo'lsa bir zalolatni bir buzg'unchi fikrni odamlarga shu narsa nima qiladi ichiga yoyadi bu narsani oddiy qilib va ommani fikri juda ham tez o'zgaradi mana shu narsa bilan xudoyli ibn ayol aytganlarki alayka bi tariqil haq ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك بطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين sen haq yo'lni lozim tutgin va unda yurayotganlarni ozligi bilan sen yolg'izlanib qolmagin yani qo'rqmagin bu haq yo'lda yurganlar oz ekanu deb yolg'izman deb turib o'ylab qolmagin bu yo'lda kimlar yuribdi bu yo'lda kimlar yurgan bu yo'lda payg'ambarlar siddiqlar shahidlar yurgan mana shular rafiq ya'ni yo'ldosh bo'lishlikda mana shu eng go'zal yo'ldoshlardir batil. botilni yo'lidan saqlangin halok bo'luvchilarni ko'pligi bilan aldanib qolmagin ya'ni halok bo'luvchilar ko'p bo'ladi ya'ni haq yo'ldan ozuvchilar ko'p bo'ladi yana bir haqqa alomat qilib odamlar ba'zida mana shu haqga belgi bo'ladi haqqa alomat bo'ladi deb turib o'ylaydigan xato tushunchalardan biri tushlar bilan xulofatlar bilan inson haq bilan botilga hukm qilishligi ya'ni tushda ko'radi bir narsani tushda ko'rgan narsasi bilan nima qiladi bu to'g'ri ekan mumkin bu noto'g'ri ekan taajjublanarli narsalardan biri shuki ba'zi birodarlar jihodga kelishligi haqida gapirsangiz aytadiki istixora qilib ko'raman deydi jihod istixora qilinadigan narsami bittasini eshitdim o'sha e, o'zi jihodga kelgan keyin jihod tark qilib turkiyaga chiqib ketgan da'vat qilgan birodarlar da'vat qilganda aytganki birodar alloh taolo muvaffaq qilsin birodarni qaytarsin inshaalloh o'zi haqda sobit qadam qilsin aytibdiki istixora qilaman deb keyin e, birodarlar aloqa qilishib nima bo'ldi istixorangiz desa yo'q icha ba'zi tushlar ko'rdim shunga turib turaman <laughs> debdi birodar bu tush bilan hukm olinadimi o'zi aslan farz bo'lgan ibodatga istixora qilinadimi masalan namoz o'qing turing bomdod o'qing desa to'xtab turmay istixora qilib ko'ra deyiladimi bu muboh bo'lgan narsalarda inson bu narsani ajratolmayotgan paytda istixora qilinadi mana shunda tushda ayon bo'lishligi mumkin yoki bir odam maslahat berishligi mumkin bu narsani qiling yoki qilmang deb yoki qalb o'zi shu narsaga ochilmasligi mumkin ana shu uchta narsadan bilinadi istixora lekin ibodatlarga esa istixora qilinmaydi imom shotibiy rahimaulloh mana shu narsani aytgan ayrim odamlar nima ibodatlar uchun istixora qiladiganlari bo'ldi va palonchini tushimda ko'rdim men asa menga manaqa dedi pistonchini e, tushimda ko'rdim menga mana bu narsani qil dedi qilma dedi deb turib hukm qilishadigan bo'ldi deb turib aytadi mana bu narsa ko'pincha sofilarda bo'ladigan narsa xalifalardan biri ismi mahdiy bo'lgan ya'ni mahdiy ismli xalifalardan biri bo'lgan shu odam tush ko'rar ekan tushida sharik ibn abdullah degan odam bo'lgan olim odamlardan bo'lgan qozi bo'lgan shu odamni ko'rar ekan keyin tushda bir qiladigan bir odam chaqirtirib tushini ta'bir qilishligini so'raydi shunda aytar ekanki bu odam sizga o'zi itoat qilib ko'ringan bo'lsa ham lekin o'zi aslan sizga osiylik qiladigan odam orqangizda ish qiladigan odam sizga itoat qilmaydigan odam deydi keyin haligi qozini chaqirib turib men tush ko'rdim deydi ekan qilichini yalang'ochlab olgan xalifa aytar ekanki men tush ko'rdim deydi ekan sen menga deydi ekan itoat qilingan bo'lib ko'ringanliging bilan birgalikda sen menga osiy ekansan deydi sen menga itoat qilmaysan ekan deydi ekan shunda qozi aytar ekanki ey amiril mo'minin sizni ko'rgan tushingiz bu ibrohim alayhissalomni tushi emas deydi ekan va sizga tushingizni ta'bir qilib bergan odam bu yusuf alayhissalom kabi ta'bir qilib beriladigan odam emas deydi ekan keyin haligi joyda xalifa hijolat bo'lib aytgan gapidan bor ko'zim <laughs> ko'rmay chiqib ketdi deydi ekan bittasi tush ko'ribdida shu ramazondan avval kelibdida shahar qozisiga kelib men tushimda payg'ambar alayhissalomni ko'rdim va payg'ambar alayhissalom aytdilarki ertaga ro'za ekan dedi debdi keyin qozi aytibdiki sen tushingda ko'rgan zot uyg'oqlikda va sahobalar uyg'oq bo'lib turgan paytda oyni ko'rib ro'za tutinglar oyni ko'rib ochinglar deb turib uyg'oq hollarda aytganlar sen bo'lsa tushingda ko'ryapsan qaysi biri to'g'riroq deb aytasan degan ekanda hozirgilar nima u tush ko'rib emas u bir yil avval nima qilib qo'yadi ro'za manoncha kuni deydi hayit manoncha kuni deb turib belgilab qo'yadi ajoyib subhanalloh mana jumhur musulmonlar ya'ni aksar musulmonlar hammasi hayitni bir kun avval qilishdi odamlar nima hayit kuni ham ro'za tutib yurishdi bugungi kunga nechi bugun o'n birinchi iyun a o'n birinchi iyun men sizlarga bugun o'n birinchi iyun bo'lsa ham men sizlarga yo'q bugun o'ninchi iyun desam qanaqa bo'ladi noto'g'ri bo'ladimi to'g'ri to'g'ri bo'ladi noto'g'ri bo'ladi to'g'rimi ramazon chiqib ketdi уже shavvol kirdi shavvolni biri nima deyapti odamlarga yo'q hali ham biz ramazondamiz deyaptida ham hali biz o'ninchi iyundamiz deganga o'xshagan gapda ham ramazondamiz deyapti ramazon chiqib oldi shavvol keldi shavvolni biri Musulmonlarning oylarini ham nima qiladi o'zgartirib yuboradi ishonchli bo'lgan rostgo'y bo'lgan ikkita musulmon oyni ko'rdim deydigan bo'lsa qolganlari hammasiga vojib bo'ladi bu Hanafi mazhabida ham muttafiq bo'lgan masala jumhur mazhablarda. lekin odamlar nima qiladi darslarimizda aytib o'tganimizdek haqni bilib turib haqni tan olmaydi kibr bilan zulm bilan va havoyi nafs bilan haqni o'zgartirishlikka harakat qilishadi جزاكم الله خيرا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله